Har bir ummatning salohiyati va saodati shu ummatning taraqqiy topishligi aqidasining salomat bo'lishligiga bog'liqdir. Va shu ummatning dunyo qarashi salomat bo'lishligiga bog'liqdir. Shuning uchun hamma bashariyat tarixida o'tgan payg'ambarlar aqidani isloh qilishlikka ummatlarni undab kelishdi. Qur'oni Karimda hamma ummatlarni payg'ambarlar tarafidan bo'lgan da'vatni xulosasi ma lakum min Allohga ibodat qilinglar sizlarga ollohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan mazmunni olib kelgan nuh alayhissalom hud alayhissalom solih alayhissalom hammalari to muhammad alayhissalom ham oxirlari muhammad alayhisalom hamma ummatni Allohga ibodat qilinglar sizlarga Allohdan boshqa ma'bud ya'ni sig'iniladigan zot yo'q degan aqidani olib keldi shu aqidani ushlagan ummatlar taraqqi topdi va saodatlik bo'ldi shu aqidani ushlamagan ummatlar hammasi tushkunlikka uchradi va baxtsiz bo'ldi dinga mansub bo'lmagan millatlardagi bo'lgan qaysi bir halollik to'g'rilikni ko'rsangiz bilingki payg'ambarlarning da'vatlari natijasida vujudga kelgan buni insof qilgan dinsizlar ham tan oladi birodarlar bu yerda biz kengaytirib <clears throat> bu haqda gapirishligimiz mavzusi bo'lmaganligi uchun bu davoyimizni isbotini ba'zilarini bir ishora qilib qo'yaman nima uchun odamlar o'rtasida mahram nomahram bor hatto mutlaqo ollohni inkor qilganlar ham nikohlanishlikda mahramni e'tiborga oladi Qayerdan vujudga keldi bu narsa nima uchun ular mahram yo nomahramni e'tiborga olishadi bu narsa Alloh tomonidan payg'ambarlar olib kelgan yo'l natijasida mana shu bir aqida vujudga keldi xullas biz bu mavzuga to'xtalib o'tishlik bizning bugungi darsimizning mavzusi emas ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت har ummatga biz elchi ya'ni payg'ambar jo'natdik deydi alloh taolo ollohga ibodat qilinglar tog'utdan ijtinob qilinglar tog'ut nima tog'ut ollohdan boshqa sig'inilingan narsa hammasi tog'utdir xoh inson xoh jin xoh farishta xoh daraxt xoh tosh va hokazo boshqa narsalar alloh subhanahu va taolo xalqni tamomiy mavjudotni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi ibodat ikki qismni tashkil topadi kavniy ibodat bunda inson bilan hamma mavjudot barobardir. hatto eshak ham barobar allohga sig'inadi bu bilan inson faxrlana olmaydi inson a'zolari ollohni qonuniyatiga bo'ysunadi ollohga ibodat qiladi daraxtlar ollohga ibodat qiladi koinotdagi hamma sayyoralar ollohning qonuniyatidan zarracha tashqariga chiqolmaydi inson ning a'zolari ham Allohning qonuniyatidan zarra tashqariga chiqa olmaydi. Bu ibodat xohlasa ham Allohga sig'inadi inson, boshqa mavjudot xohlamasa ham. Quloq bilan eshitadi, ko'z bilan ko'radi, o'pka bilan nafas oladi, yurak ham o'zining xos Alloh tarafidan unga tayinlangan vazifasini o'taydi. Bu kavni ibodat hamma mavjudot bir xil. Shar'iy ibodat bilan inson mana bu mukofotlanadi. va shu shar'iy ibodatni tark qilishligi bilan qiyomatda jazolanadi bu alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga ixtiyoriy hayotida bo'ysunishlikdir mana bu sohada insonlar ikki toifaga bo'linadi mo'minlar va kofirlar kofirlar ichiga mushriklar zindiq va hokazo kufrning hamma turi kiradi alloh subhanahu va taolo jin bilan inson toifasini mana shu shar'iy ibodat uchun yaratdi Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. inson va jin toifasini jin va inson toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi ibodat alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir mana bu haqni o'tashmasalar Allohni haqqini o'tashmagan bo'ladilar. Va bu haq hamma haqlardan ustun turadi. Ota-ona haqqidan hamma mavjudotning inson ustida haqqi bor, ammo Allohning haqqi, ya'ni yagona o'ziga ibodat qilish, bu haqqi hamma haqdan ustun turadi. Muazim Jabal radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki: "Atadri ma haqqullohi alal ibad va ma haqqul ibadi alalloh?" قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا imom buxoriy jomiy sahihlarda keltirgan hadis sharifdan imom muslim ham jomiy sahihlarda keltirilgan muttafaqun alayh hadisdir ey muaz dedilar ollohni bandalar ustidagi haqqini bilasizmi Bandalarning Allohdagi haqqi nima ekanligini bilasizmi dedilar. Men aytdimki, Alloh rasuli biluvchiroq dedim. Allohni bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilishmagan holatda dedilar. Bandalarning ham Allohda haqlari bor dedilar. Agar bu kalimani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmasalar, bandalarning Allohda haqqi bor deyishlikka mu'minning tili jur'at qila olmaydi. bandalarning Allohdagi haqqi Allohga hech bir narsani sharik qilmagan kishini azob bermaslikdir. Takror aytamiz, bu haq mutlaqo hamma haqlardan ustun turadi. Bu haqdan biror haq baland turmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va qaba robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana" ota onani haqqini bu haqdan keyin deb zikr qildi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ayting ey muhammad alayhissalom kelinglar men rabbiylar sizlarga harom qilgan narsani o'qib beray biz harom degan narsada birodarlar yemoqqa taalluqli bo'lgan narsaligini haromini bilamiz lekin bu yerda harom qilingan olloh tarafidan bizga harom qilingan narsaning birinchisi ollohga hech bir narsani sharik qilmaslik mana bu narsa haromdir shirk keltirishlik va ota onaga yaxshilik qilishlikni keyin zikr qilyapti bu haqni o'tash ummatni ikkiga bo'ladi bu haqni o'tovchi musulmon mo'min ummat bu haqni o'tamasdan mushrik bo'lgan ummat rasululloh sallallohu alayhi sallam mana shu haqning poydevor ekanligi va shu haqni birinchi marta o'rnatishlik kerakligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada o'n uch yil muddat odamlarni shu haqni bajarishlikka va shirkni yo'qotishlikka da'vat qilib keldilar qur'oni karim oyatlarining asosiysida mana shu haqiqatni shu asosni bayon qildi har bir namoz o'qiguvchi odam farzmi naflmi namoz o'qiydigan bo'lsa allohga shu haqni o'tashlikka har bir namozining har bir rakatida ahd beradi iyaka nabud va iyaka nastain deydi sengagina ibodat qilamiz sendangina yordam so'raymiz deb ahd beradi bu haqni biz alloh subhanahu va taolo inson tabiatida markazlashtirgan haq deb bilmoqligimiz kerak kullu yuladu alal fitra har bir tug'ilgan bola mana shu haqni o'tash tabiati bilan tug'iladi fitra pokiza tabiat bilan tavhid haqiqatini shu haqni o'tashlik tabiati bilan tug'iladi buzuq tarbiya natijasida inson bu haqni esdan chiqaradigan maxluqqa aylanadi ota onasi uni yahudiy qiladi va nasoro qiladi va majusiy qiladi bu haqni o'tamaydigan qiladi demak biz bilishimiz kerakki bu haq tubdir ya'ni asl o'rnashtirilgan haq mana shuni o'tashlikdir shirk unga oraziy keyin paydo bo'lgan narsadir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه odamlar hammasi ummati vohida bo'lgan bir ummat bo'lgan ular hammasi tavhid asosida yashashgan odam alayhissalomdan tortib to nuh alayhissalomgacha odamlar ummati vohida tavhid asosida bo'lishgan bular ixtilof qilishib ikkiga bo'linishganlaridan keyin alloh subhanahu va taolo ixtilof qilgan narsalarda hukm qilishlik uchun payg'ambarlarni tavhid haqqini o'tovchilarni jannat bilan ularga bashorat berib tavhid haqqini o'tamaganlarga jahannam bilan ogohlantirishlik uchun payg'ambarlarni jo'natdi boshqa oyatda ham odamlar bir ummat bo'lgan hammalari tavhid asosida bo'lgan keyin bular ixtilof qilishgan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu mana shu oyatni tafsirida كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlarki odam alayhissalom bilan nuh alayhissalomni o'rtasida o'nlab asrlar bo'lgan hammalari islom asosida bo'lgan birortalarida shirk bo'lmagan nuh alayhissalomni davridan keyin shirk boshlandi bunga mana qur'oni karimda nuh alayhissalomning xalqi وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن غدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا shu kalimalarni vad suvo yag'uz yaud nasr bular beshta nom zikr qilinadi bular nuh alayhissalomning davrida o'tgan solih kishilarning nomlari ulug' pokiza kishilar bo'lgan bularning suratlarini shayton olishlikni vasvasa qilgan suratlarini olish natijasida u vaqtda ibodat qilishmaganda bu ajdodlar o'tib ketgandan keyin avlodlar bu suratlarga ibodat qilishib mushrik bo'lishgan mana bu shirkning boshlanishligini qur'oni karim mana bu joyda ular mushriklar aytishadiki va bu beshovi nomni hech qachon bu ma'budiylarni tashlamanglar deb bir birlariga vasiyat qilishgan edi shirk keyingi vaqtda boshqacha mana shayton mushriklarning bir turini chiqarib olgandan keyin keyin sekin asta mushriklarning boshqa turi urug'i paydo bo'lgandan keyin mushriklarning turlari bir biriga ulanib ko'paya boshladi ba'zi bir toifalar borki mushrik bo'lishgan ular yulduzlarga ibodat qilishadi ba'zi toifalar borki ular haykallar yasashib o'zlarining solih odamlari ichimizda o'tgan ulug' odamlar deb suratlarni qo'yib bunga ibodat qilishadi ba'zi toifalar borki oyga sig'inishadi va bu ibodatga sazovor deb davo qilishadi ba'zilar oftobga ba'zilar yulduzlarga mana aytib o'tganimizdek ba'zilar o'tga ibodat qilishadi bular majuslar ular bu o'tga katta binolar qurishadi va uning oldida maxsus bir turadigan kishilarni tayin qiladi va shu o'tni o'chirmasdan saqlashlikka harakat qiladi ba'zi bir toifalar suvga ibodat qilishadi suv har bir narsaning asli deyishadi shu bilan dunyoda suv bilan inson ham vujudga kelgan deydi va suv bilan daraxtlar va obodonchilik vujudga keladi deb shunga ibodat qilishadi ba'zilar hayvonlarga ibodat qiladi hayvonlarni ichida otga ibodat qiladiganlar bor ba'zilar molga ibodat qiladiganlar bor ba'zilar bo'lsa insonlarga ibodat qiladi tiriklarga ibodat qilsa ba'zilari o'lganlarga ham ibodat qilishadi ba'zilar jin toifasiga ibodat qiladi ba'zilar daraxtlarga ibodat qilishadi ba'zilar tog'larga ibodat qilishadi ba'zilar farishtalarga ibodat qilishadi xullas yer yuzida hamma narsa o'zi ollohning ko'rsatmasidan chiqishlik bilan bir qandaydir o'ziga ibodat qiladigan ma'bud topib oladi shundan biz o'zimizga bir hozirgi so'zlardan bir xulosa chiqarishimiz kerakki suratlarni devorga osish va haykalchalarni o'zining majlislariga qo'yib o'zining uylariga qo'yib shunday qilishlar bular hammasi insonlarni sekin asta shirkka olib boradi va yaxshilikni olib keladi va yomonlikni qaytaradi degan e'tiqodga olib boradi mana nuh alayhissalomni qavmiga shu narsa vujudga keldi biz hozir tavhidning ma'lum bir turlari haqida bahs yuritamiz va shu bilan birga ba'zi mushriklar o'zlarining shirklarini illatlab biz ibodat qilmaymiz deb lekin shu degan so'zi bilan baribir shirkka tushib qolgan ba'zi bir misollarni keltiramiz tavhidning turlari ikki turdir birinchisi ma'rifat ollohni tanishlikdagi tavhiddir bu tavhid tavhidi rububiyyah deb bilinadi tavhidi rububiyyah ya'ni alloh subhanahu va taoloning yakka yaratuvchi va koinoti yerni tarbiya qiluvchi va koinoti yerda rizq beruvchi va o'ldiruvchi tiriltiruvchi zot deb tan olishlikdir yakka ollohgina shu sifatlarga ega deb bilishlik bu turdagi tavhidda bilan siz bilan husumat qilib siz bilan tortishadigan mushrik kam bo'ladi hayotda chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtdagi mushriklar ollohni rizq beruvchi deb e'tiqod qilishardi ollohni o'ldiruvchi tiriltiruvchi sifatiga ega deb bilishardi Allohni koinotni yerni boshqaradi deb bilishardi. Koinotni yerni Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Alloh oyati shunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu sifatlarni qoyil bo'lgan mushriklarni la ilaha illallohga chaqirdilar. ya la ilaha illalloh ey odamlar la ilaha illalloh deyglar deb chaqirdilar ularni bu Allohning bu sifatlariga qoyil bo'lishliklari ularni musulmonlar safiga olib kirolmadi ular la ilaha illalloh kalimasini tushunishdilarda ilohlarni bitta iloh qiladimi bu juda qiziq ishu suvga alohida iloh quruqlikka alohida iloh tog'larga alohida iloh daraxtlarga alohida iloh bo'lgani yaxshi emasmi deyishdi alloh subhanahu va taolo ularga yakka ma'budni isbotlayotgan vaqtda robbukum la ilaha illahu kulli shayin va huwa ala kulli shayin vakil har bir narsani yaratuvchi bu zot sizlarni tarbiya deylar shu zotga ibodat qilinglar dedi ular Allohni har bir narsani yaratuvchi deb tan olishardi lekin shu zotga ibodat qilishmasdi shuning uchun mushrik bo'lishdi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan kelishmadilar va ular bizga qarshi bo'lishlik iymondan bo'ldi demak rububiyat tavhidiga iqror bo'lishlik insonlarning tabiatida markazlashgan bu bilan bironta bir mushrik siz bilan tortishmaydi magar bir dahriylar toifasiki ollohni vujudini inkor qilganlar bular juda ozchilikni tashkil qiladi qur'oni karimda bu dahriylarni ham zikri kelganki ما هي إلا حياتنا الدنيا nahya ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ya'ni har bir narsani tabiatga nisbatlab hayotu mamot buni hammasini tabiat o'ldiradi tabiat tiriltiradi deb e'tiqod qilgan dahriylarni zikrini aytildi bularni alloh subhanahu va taolo ularni mutlaqo ilmlari yo'q kishi ularning so'zlari taxmindan boshqa narsa emas deb rad qildi bunday toifa bilan munozara qilishlikka o'zi asli yaramaydi alloh subhanahu va taolo ular haqida ularga hujjat qilib ba'zi narsalarni keltirgan qur'oni karimda qani insonlar o'ylasin o'z öz o'zidan vujudga kelishganmi yoyinki ular vujudga keltirganmi olamni koinoti yerni ular vujudga keltirganmi albatta o'z öz o'zidan vujudga keldim deyishlikni aytolmaydi va tabiat olamdagi bir narsani yaratdim deb ham davo qilolmaydi mana bu narsa bilan ularning fikrlari botil bo'ladi hatto fir'avn ham Allohni yaratuvchi ekanligiga iqror bo'lgan. Koinot yerni Alloh yaratgan deb bilgan. Mana bu narsani Musa alayhissalom Fir'avnga xitob qilganlarda laqad ma illa robbus samawati ard. narsalarni koinoti yerni Rabbi tarbiyat kunandasi tushirganligini sen aniq bilasan-u deb Musa alayhissalom xitob qildi. bu oyatlarni inkor qilishdi lekin dillarida qalblari uni aniq yaqin bilishgan edi ot samud qabilalari haqida ham وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ular aniq Allohni yaratuvchi ekanligini bilishgan mana bu oyatlar dalolat qiladiki rububiyat tavhidida mushriklar payg'ambarlar bilan tortishmagan ammo ubudiyat bu ulug'iyat ya'ni ulug'iyat tavhidida bu haqda tortishgan shuning uchun biz qur'oni karimning ko'p o'rni ulug'iyat tavhidini isbotlashlik haqida ekanligini ko'ramiz qur'oni karimni agar biz mulohaza bilan tilovat qilar ekanmiz qur'ondagi har bir sura balki qur'ondagi har bir oyat shu tavhidga da'vatdir chunki qur'oni karim yo alloh subhana va taolo haqida xabar ismlari va sifatlari haqida xabar allohning fe'llari haqida xabar bular hammasi rububiyat tavhidi ya'ni alloh subhana va taoloning koinot yerni yaratuvchi ekanligi haqidagi xabar bu rububiyat tavhididir yo alloh subhana va taoloning o'zigagina bo'lgan o'zigagina ibodat qilishlikka bo'lgan chaqiruvdir bu albatta ulug'iyat tavhididir hozirgi aytganimizdek yoinki alloh subhana va taolo o'zining ahli tavhidlarini qiyomat kuni va dunyoni o'zida ham hurmat qilishligini bularni saodatmand qilishligi to'g'risidagi xabardir bu tavhidning mukofotidir yoinki shu tavhiddan bosh tortganlarni qiyomatda azob berishligining xabaridir bu tavhid hukmidan tashqariga chiqqanlarning xabaridir jazosidir yoinki qur'oni karim hukm va qonunlardir bu albatta tavhid haqlaridandir hukm va qonun ya'ni tavhid haqqi qonun chiqarish alloh subhana va taoloning o'zini haqqidir bunga birovning sharik bo'lishligi shirkdir ulug'iyatni davo qilish va buni tan olishlik bu shirkdir alloh demak o'ylab qarasak qur'oni karim suralari balki har bir oyat tavhid haqida xabar desak mana xato qilmaymiz chunki besh narsani o'z ichiga oladi takror qilamiz yo ollohni haqida xabar ismlari sifatlari haqida xabar bu rububiyat tavhidi yoyinki alloh subhanahu va taoloning o'zini ibodatiga bo'lgan chaqiruv bu ulug'iyat tavhididir ikkinchisi yoinki tavhid ahlini dunyoyu oxiratda saodatmand qilishligi xabari bo'lsa bu tavhidning mukofotidir yoinki shu tavhiddan bosh tortgan kishilarni oxiratda jazolashligi va dunyoda baxtsiz qilishligi bu ham tavhiddan bosh tortganlarning jazosidir yoinki hukm hukmlarni o'z ichiga oladi bu hukmlar tavhid haqidandir hukmlar hayotdagi hamma hukm qonunlar alloh subhanahu va taoloning o'zini ulug'iyat sifatidir bu sifatda sharik bo'laman degan odam ulug'iyatni davo qilish va bu narsani qabul qilishlik shirkdir bu narsani mana bu narsani tekshirib ko'radigan bo'lsak beshta xabar ham o'zi tavhid haqidadir birodarlar mana shu tavhidning hamma turini la ilaha illalloh kalimasi o'z ichiga oladi birodarlar la ilaha illalloh kalimasi ming afsuslar bo'lsinki bizni hozirgi musulmonlar tushunmaydi hatto shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi mushriklar tushungan tushunchani hozirgi musulmonlar tushunmaydi ular tushunishganliklaridan tamomiy rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishganlar ya'ni la ilaha illalloh kalimasi yagona ulug'iyat tavhidiga chaqiruv ekanligini mushriklar bilishgan bu bilan ollohni bor deyishlik bilan la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmagan la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmaganlar agar olloh koinoti yerni yaratuvchi deb tan olsak shu kifoya qiladi la ilaha illalloh deganimiz deb tushunishmaganlar ibodatning hamma turini ollohni o'ziga qilsak shundagina la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb bilganlar ular o'zlarining qo'ylarini yoinki tuya mollarini so'yishlarini bir butni nomiga ollohni ismini aytib so'yishardi lekin butga atashardi mana shu atashlikni la ilaha illalloh bekor qiladi degan narsani mushriklar tushunishib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishdilar demak kim la ilaha illalloh kalimasini o'zida e'lon qilgan bo'lsa ollohdan boshqa hamma narsaga ibodat qilishligini ibodatning hamma turi bilan ibodat qilishlikdan bezor ekanligini e'lon qilgandi ya'ni la ilaha illalloh degan kalima men ollohdan boshqaga ibodat qilmayman ibodatning hamma turi bilan ya'ni ollohdan boshqaga duo qilmayman ollohdan boshqagadan bir narsa so'ramayman ollohdan boshqadan yordam so'ramayman ollohdan boshqadan biror bir narsani atab so'yib bir narsa talab qilmayman ollohdan boshqaga nazr qilmayman ollohdan boshqaga tavakkul qilmayman degan va hokazo ibodatlarning hamma turini faqat ollohdagina qilaman degan narsaning e'lonidir makka mushriklari va bashariyat tarixidagi hamma mushriklar payg'ambarlarning yo'liga mana shu ibodatning faqat ollohgagina cheklash deb tushunganligida qarshi bo'lishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuncha ilohlarni bitta iloh qilasizmi bu juda qiziq u bu deyishdi hud alayhissalomni qavmi ajdodlarimiz ibodat qilib kelgan narsadan voz kechishlikni va yakka ollohga ibodat qilishlikni olib keldingmi deyishdi solih alayhissalomni qavmi ajdodlarimiz ibodat qilgan narsadan bizni qaytarasanmi deyishdi işte. nuh alayhissalomni qavmi deb bunday deyishdi demak bular hammalari tushunishdilarki ibodatni ollohdan boshqaga qilishlikni yo'qotuvchi kalima deb la ilaha illallohni tushunishdilar ibodat tavhidi deb atasak tavhidul iboda ya'ni ibodatni faqat allohga qilishlikda bo'lgan shirklar shirk ibodatdagi shirk ibodatni ollohdan boshqaga qaysi turi bo'lsa ham qilishlikni ibodatdagi shirk deb ataladi biz avvalgi hozirgi darsimizda bunga bir ishoralar qilib o'tdik bu shirk haqida biz ko'p shirk kasaliga giriftor bo'lgan odamlarni shubhalarini olib kelamiz biz shirkni bilmaguncha islomni qadriga yetmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana xulafolaridan umar ibn hattob roziyallohu anhu aytdilarki ينقض الإسلام عروة عروة من لم يعش fil jahiliya har xil iboralar bilan keladi islomni birma bir qadrlay olmaydi johiliyatda yashamagan odam johiliyatni bilmagan odam islomning qadriga yetmaydi qirq yil ellik yil shirkda yashab johiliyatda yashagan odam islomni qabul qilganda biz musulmonlarni ko'rib hayron qoladiki nima uchun shunchalik katta ne'matni qadrlashmaydi deb o'zining bir najasdan pok o'ringa chiqqanligini his qiladi islomni qadrini johiliyatda yashamagan odam bilmaydi birinchi odamlarning mushrik bo'lishliklari ajdodlarini hujjat qilishadi ular bu aqidani bizni ajdodlarimiz qilib kelgan deydi mana shu narsa bilan shirkka tushib qolinadi alloh subhana va taolo qur'oni karimda juda ko'p joyda ajdodlarga suyanishlikni aqlsizlik deb atadi وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون qaysi bir sizdan ilgari bir shaharga ogohlantiruvchi jo'natgan bo'lsak u shaharning maishatdorlari aytishdiki biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz shularni izidan ketamiz deydi men o'zim ba'zi bir kishilarni haqqa da'vat qilsam masalan qur'onni o'qib pul olishlik bu islomda yo'q iqroul qur'ana vala ta'kulu bihi kelyapti deb shu narsani aytsam qur'onni o'qinglar qur'on bilan bir narsa yemanglar deyapti alloh taolo deb aytsam bizni ajdodlar yegan biz ham yeymiz dedi bo'lmasa ularni haromxo'r deyishimiz kerak men yeyman dedi mana bu narsa ajdodlarga suyanishlik bu narsa mutlaqo harom biz aytamizki mabodo ajdodlarimiz xato qilgan bo'lsa xudoyo bizni gunohlarimizni kechirgin va o'tgan iymon birodarlarimizni xatolarini kechirgin deb duo qilamiz alloh subhana va taolo bu bu so'z aslida munozara bozorida bir sara saqaga arzimaydi birodarlar chunki qur'oni karim ajdodlari biror narsani bilmasa bilmasdan hidoyat haqiqiy yo'ldagi hidoyatda bo'lmasa ham shunday qilishadimi aqllarini ishlatmasdan hidoyatda bo'lishmasa ham shunday deyishadimi to'g'ri ajdodlarga ergashishlik agar ajdodlar haqda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 taolo ajdodlarga ergashganlarni bir joydan qo'poraman deyapti lekin biz bilamizki juda ko'p avlodlar ajdodlar bilan faxrlanadi bizni ajdodlarimiz hunarmand mana shu hunarni egallagan ekan deb egallaydi yo'q u hunarni ajdodlari egallagani uchun egallagan emas mumkin xalq ichida bittanta bo'lib qolishligi lekin shu vaqtda iqtisodiy ishini yaxshi yurganligi uchun egallagan alloh taolo bularni bu ajdodiga hunarda ergashganlarni bir joyda jamlayman demayapti iymon keltirgan kishilar va ularga iymon bilan ajdodlariga ergashganlarni bir biri hammalarini jamlayman deyapti alloh taolo shu avlodni ajdodga ulayman deyapti iymon bilan ergashishlik bilan faxrlanmoqligimiz kerak biz ajdodlarimizning hunarini egallashlikka olloh tarafidan ma'mur emasmiz iymon iymonini egallashlikka ma'murmiz agar biz ajdodlar bilan birlashmoqchi bo'lsak iymon sifatida ergashaylik shu iymon bilan ergashgan jamoani alloh subhanahu va taolo ajdodlari bilan birlashtiradi odamlar faxrlanadi biz dadamiz bunday ekanlar mana uchun shunday bo'lib yuribdi deydi dadalari namozxon bo'lgan juda ko'p odamlarni hozirgi namoz o'qimayotgan avlodlarning dadalari namozxon bo'lgan juda ko'plari hofizi qur'on bo'lgan dadamiz hofizi qur'on bo'lgan ekan deb bittasi hofizi qur'on bo'lmagan juda ko'plari juda ko'p xudosizlarning dadalari xudosiz bo'lmagan u qayerdan topdi bu hunarni xudosizligini qayerdan topdi mast qiluvchi ichimlikni ichishlikni dadasi shunday mast qiluvchi ichimlikka mudminul xamir bo'lib shunday bo'lganmi qayerdan topdi dada ajdodlarni aytganiga ergashamiz deydi qaysi odamlarning ajdodlari shunday hayosiz to'ylarni qilgan u bir havo u narsa hech ajdodlariga ergashmaydi faqat o'zining botilini isbotlash shuning uchun alloh taolo bularni aqlsiz hech qanday ilmsiz odamlar deyapti haqiqatda aqllarini ishlatmagan odamlar chunki u ajdodining hech qaysi sohasida ergashmagan alloh taolo bu narsani ko'p joyda yod qildibuni buni ajdodlarimiz hech eshitmadiku biror bir sunnatni ihyo qilaman desangiz namozda bu ilgarida bunaqa gap yo'q ediyu o'tgan ajdodlarda bu narsa yo'q edi solavering ajdodga ergashasizmi deng nima siz bormidi sizni qilayotgan bu hayosiz to'ylaringiz bormidi sizni mana mast qiluvchi ichimlik ichishligingiz bormidi bu kagandaligingiz biror bir narsalar bormidi deb aytsanang birontasi yo'q edi ana bu narsani demak ajdodingizda hech narsa yo'qini qilyapsiz ekan bu sunnatlardan ham yo'qni qilavering deydi hatto hamma payg'ambarlarni qavmlari solih alayhissalomni qavmi shuayb alayhissalomni qavmi shuayb alayhissalom namoz o'qidilar seni namozingmi bu ajdodlarimiz qilgan ishdan qaytarayotgan deyishadi hozirda ham bir namoz o'qisangiz biror bir sunnatga amal qilsangiz sen mana shu ishni qilganingdan beri o'zgarib qolding deydi shu shu narsa sizni qilayotgan ishlarni qaytarayotgan shu amalingmi deydi mana namozingni shu bizni ajdodlar qilgan ishdan qaytarayotgan narsa deyishadi ibrohim alayhissalom ularga mana dedilar nimaga ibodat qilyapsizlar dedilar butlarga ibodat qilayotgan butlarga ibodat qilyapsiz shunga o'zimizni bog'layapsiz shu duo qilayotganinglarda sizlarni eshityaptimi bu quloqlarga gap kiryaptimi turgan butlarni qulog'iga yo bahrayib turgan ko'zlari ko'ryaptimi yo sizlarga foyda yetkazyaptimi zarar yetkazyaptimi ajdodlar shunaqa qilishyapti biz ham qilyapmiz deyishdi ana boshqa hujjati yo'q birodarlar nima deyish kerak endi ajdodinglar xato qilgan deyishlikka majbur bo'lasiz endi ba'zi vaqtda insonni haqqa chaqirsangiz bu haq endi chiqqan bo'lsa nechi yillarda bu zalolat bo'lib kelgan bo'lsa o'tganlarni ahvoli nima bo'ladi bo'lmasam deydi xuddi fir'avn muso alayhissalomga shu so'zni aytgan muso alayhissalom haqqa da'vat qildi tavhidga da'vat qildi fir'avn ko'p qizdirishlikka urindi atrofdagilarni ko'rasizlarmi bu nima deyapti u kishi hushyorlik bilan da'vatda nihoyatda biz hozir da'vatni kengaytirib aytadigan o'rin emas uni fir'avn oxirida avvalgi asrda odamlarni holi nima bo'ladi bo'lmasam dedi ana xuddi bu narsa bu u o'tgan asrlarni ilmi rabbimni huzurida nima bo'lganligini biz bilmaymiz biz mana bu haqni chaqiramiz deb shunday dedilar demak bu hozirgi qur'oni karim bizga olib kelgan narsalardan bilamizki kufr shirk millati vohida buni urug'i bir birodarlar tarixda ham bir bo'lgan hozir ham bir buni buyog'ida ham shu bo'ladi shu so'zlar bilan qarshilik ko'rsataveradi yana shirkning shubhalaridan bittasi qadar bilan hujjat qilish shu qazoi qadar shu ekan peshonamizga bitgani shu ekan shunday bo'lib o'tyapti deydi qur'oni karimga biz murojaat qilamiz tarixdagi mushriklar xuddi shunday derdi mushriklar aytishadiki olloh xohlaganda biz mushrik emasdik deydi ajdodlarimiz ham mushrik emasdi deydi bunaqa bir harom bir narsani harom ham qilmagan bo'lardik olloh holati shu ish bo'ldi deydi قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون sizlarda shu so'zinglarga bir ilm bormi shu ilmni chiqara olaysizlarmi shunaqa olloh xohlaganligini bilasizlarmi sizlarni mushrik bo'lishligini bo'lishinglarni olloh xohlagan sura nahlda avvalgisi sura an'omda وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء mushriklar agar olloh xohlasa ollohdan boshqaga biz ibodat qilmagan bo'lardik deyishadi biz ham ajdodlarimiz ham biror narsani harom холаганда qilmagan bo'lardik sura zuhrufda бу xohlaganda biz ibodat qilmagan bo'lardik bu butlarga deyishadi alloh taolo bularni hamma shubhalarni rad qilib rasul payg'ambarlarga ochib yetkazishlikdan boshqa narsa yo'q alloh subhanahu va taolo bularning raddiga payg'ambarlar jo'natdi o'zining shirkka rozi emasligini e'lon qilib payg'ambarlar jo'natdi ollohga ibodat qilinglar butdan chetlaninglar deb but ollohdan boshqaga e, sig'inilingan boshqa ma'budni but deyiladi mana bu butdan chetlaninglar dedi mana bu narsani alloh subhanahu va taolo buyurdi har bir millatga elchi jo'natdik bu elchi deb yakka ollohga ibodat qilishlikka buyurdi واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون o'zingizdan ilgari jo'nat biz jo'natgan payg'ambarlardan so'rangki birortalariga ollohdan ya'ni rahmon taolodan boshqa sig'inadigan ma'bud qildikmi deyapti alloh taolo demak bular mushriklarga qanday mumkinki olloh xohlaganda biz ibodat qilmagan bo'lardik bunday ya'ni mushrik bo'lmagan bo'lardik deb lekin ular bu narsaga e'tiqod qilishmaydi fe'llarini yomon fe'l deyishmaydi biz yaxshi ish qilyapmiz deb e'tiqod qiladi ular shubhalaridan bittasi la ilaha illalloh kalimasini nutq qilishlikni o'zi jannatga kirishlikka kifoya qiladi deydi agarki shirku kufr fe'llarini qilsa ham shu kifoya qiladi deyishadi bu mutlaqo la ilaha illalloh kalimasini tushunmaslikdir chunki mana hadisi utbonda فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ollohni rizosini shu bilan talab qilgan bo'lsa alloh taolo la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamga jahannamni harom qiladi ya'ni ollohni rizosini talab qilgan bo'lsa imom muslimni rivoyatlarida man qola la ilaha illalloh va kafara bima ya'budu min dunillah kalimasi borki ollohdan boshqa sig'inilingan ma'budlarga kofir bo'lsa deb aytilgan. bundan tashqari mana imom hasanga aytildilarki odamlar aytishadiki la ilaha illallohni kim aytsa jannatga kiradi deyishdi deganlarda aytgan ekanlarkikim la ilaha illallohni haqqini va la ilaha illalloh farz qilgan buyruqlarni bajarsa jannatga kiradi dedilar biz darslarimizda ko'p aytganmiz mana bu la ilaha ibn munabbihni so'zlari la ilaha illalloh jannatni kalidimi deganlarda kalidi lekin kalidning tishi bo'lsa kalid bo'lib ochiladi dedilar bu tishlari la ilaha illalloh farz qilgan amallardir shubhalardan bittasi shuki ummati muhammad zalolatda jamlanmaydi shuning uchun shirkda ummati muhammad bo'lmaydi degan davoni qilishadi bu davo xatodir nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlari xabar berdilarki bu ummatda yahud nasorolarga o'zini o'xshatish vujudga keladi dedilar yahud nasorolar mushrik ummatdan kim birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy rivoyatlarida keltirilgan hadis sharifda sizlar o'zinglardan ilgarigi ummatlarning yo'liga xuddi bir oyoq kiyimini bir poyi ikkinchi poyi bilan barobar bo'lgandek ergashib ketasizlar xuddi yahud nasorolarni o'zi bo'lib qolasizlar dedilar hatto bir kalta kesakdan kattaroq echkamardan kichikroq bir hayvon bir chekalarda yashaydi shunaqa bir iniga ham ular yahud nasorolar kirgan bo'lsa buni nima qilamiz bu yerga kirib demasdan sizlar ham shu yerga kirasizlar dedilar shunda yo rasululloh o'tgan ummatlarni deb yahudlar nasorolarni aytyapsizlarmi deganlarda kim aytyapsan bo'lmasam dedilar hozirgi vaqtda ham juda ko'p an'analarni qilayotgan o'zini musulmonman deb sanagan odamlarni tekshirsangiz bu an'analarni kimni yo'liga kirayotganligini bir tekshirishmaydi ergashasizlar dedilar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar beryaptilarki shu o'zlaridan ilgarigi yahud nasorolarning qilgan diyon fe'llar odatlarni hammasini qilishliklarini mana bu xabar berdilar hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki bu sunan abu dovudda keltirilgan hadisda أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان qiyomatni qoyim bo'lmasligini o'zlarining ummatlaridan bir toifani mushriklarga qo'shilib ketmasdan va hatto ummatlardan ko'p jamoalar butlarga ibodat qilmaguncha qiyomat qoyim bo'lmasligini xabarini berdilar demak shirk ummati muhammadda bo'lmaydi biz qilayotgan narsa shirk emas degan davolar xatodir ba'zi shubhalari shuki biz Allohdan tashqari hojatlarimizni so'rayotganimiz yo'q bu tog'i toshlarga borib mazoratlarga borib so'rayotgan narsamiz hojatlarimizni so'rayotganimiz yo'q foyda so'rab kelayotganimiz yo'q zarar so'rab kelayotganimiz yo'q lekin Allohning huzurida shafaat qilishliklarini umid qilyapmiz deyishadi chunki ular Allohning huzurida hurmatli kishilar salohiyatli bizdan ko'ra martabalari balandroq salohiyatli kishilar shularning shafaatini umid qilamiz Shafaat kitob va sunnat bilan sabitdir. bunda shak shubha yo'q lekin bu kitobi sunnatda sobit bo'lgan shafoat bu shafoat emas birodarlar ayni makka mushriklari mana bu narsani hujjat qilishardi والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ollohdan boshqa ma'budlarga sig'inayotganlar biz ollohga bir qisman yaqin qiladi deb ibodat qilyapmiz xolos deyishardi ya'ni bir qisman ozgina bo'lsa ham yaqin qiladi bizlarni deb ular makka mushriklari bu sig'inayotgan butlari foyda zarar yetkazmaydi deb e'tiqod qiladiganlari ham bor edi faqat ollohni huzurida bizlarni shafoat qiladi deyishadi hozir foyda zarar yetkazmaydi deb e'tiqod qilishadi mana oyatdan hujjat va ular aytishardiki ollohdan boshqaga ibodat qilishardi zarar ham yetkazmaydigan foyda ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishardi ular bilishardi zarar ham foyda ham yetkazmaydi deb e'tiqod qilgan narsalarga nimaga ibodat qilyapsizlar deyilsa ollohni huzurida bizlarni shafoat qiluvchi deb e'tiqod qilishardi mana shu oyatni mazmuni ularga zarar ham foyda ham yetkazmaydi deb e'tiqod qilganliklariga dalolat qiladi shafoat haqida haqdir shafoat haq shafoat alloh subhanahu va taolodan talab qilinadi shafoatni o'lgan kishilardan talab qilinmaydi shafoatning hammasi alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir shafoat ikki shart bilan hosil bo'ladi ya'ni qiyomat kuni alloh subhanahu va taolo ba'zi kishilarga shafoat qilishlikka izn beradi ya'ni olloh Allohdan shafoatni inson talab qiladi Alloh hurmat takrimatan xususan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shafoatga izn beradi va kimlarni shafoat qilishlikka izn beradi ba'zi solih kishilarga ham alloh taolo izn beradi va kimlarni shafoat qilishlikka izn beradi demak shafoatning vujudga kelishligining ikkita sharti bor birinchi shafoat qiluvchiga izn bo'lsin Alloh tarafidan izn bo'ladi. Man vallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Allohning huzurida Allohning iznisiz shafaat qiladigan kim? Hech kim shafaat qila olmaydi. Va la yashfa'una ikkinchi sharti Alloh ixtiyor qilgan odamni shafaat qiladi. Va la yashfa'una illa liman yurtado. Alloh ixtiyor qilganda shafaat qilishadi odamlar. Agar Alloh izn bermasa, farishtalar ham shafaat qila olmaydi. كم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى olloh o'zi ruxsat bergandan keyin o'zi ixtiyor qilgan odamiga ruxsat bergandan keyin shafoati foyda beradi alloh subhanahu va taolo ruxsat bergan va o'zi shuni shafoat qilishlikka rozi bo'lib ixtiyor qilganlarni alloh taolo huzurida shafoati manfaat beradi demak alloh subhanahu va taolo ruxsat bergani yo'q shafoatni talab qilishlikni farishtalardan jinlardan yo boshqa kishilardan shafoat talab qilishlikka ruxsat bergani yo'q chunki shafoat alloh subhana va taoloning o'ziga xosdir ollohdan shafoat qilishni biz shafoat talab qilamiz alloh subhana va taolo shafoat qiluvchi insonga ruxsat beradi kimni shafoat qilishlikka ruxsat bersa shuni shafoat qiladi shuning uchun biz shafoatni alloh subhana va taolodan talab qilamiz shubhalaridan bittasi mana qur'oni karimda eng qattiq shubhalaridan inson agar mukammal bilmasa aldanib qolishligi bo'lgan shubhalardan bittasi mushrik odamlarning qur'oni karimda ya ayyuhallazina amanu taqulloha vabtaghu ilayhil vasilata ey iymon keltirgan kishilar ollohdan taqvo qilinglar ollohdan qo'rqinglar va allohga vasila talab qilinglar vasila ollohga yolborishliginglarda vasila istanglar أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب vasila kalimalaridan shubha vujudga kelgan ular shu oyatdan demak o'zlari bilan olloh o'rtasida vositalar qilishlik mashru deb bilishgan lekin qur'oni karimning bu oyati u ma'noda emas birodarlar vasila qilish ikki qism bo'ladi mashru shar'iy vasila qilish va mamnu ya'ni noshar'iy shariatga xilof vasiladir alloh subhanahu va taologa asmoul husno bilan sifatlari bilan vasila qilishligimiz bu shar'iy vasiladir allohni asmoi husnosi bor shu bilan duo qilinglar shuni vasila qilib demak biz duo qilamizki ya alloh ya arhamar rohimin ya mannan ya zal jalali val ikrom kalimalari bilan ollohning asmoi husnosini vasila qilib duo qilamiz ikkinchi o'zidagi muhtojlik ni vasila qilib Allohga yolvorish. Robbi inni massaniya durru va anta arhamur rohimin. Ayyub alayhisalom: "Ey Rabbim, meni shunday og'ir bir kasallik meni ushladi. O'zing rahim qiluvchilarning rahim qiluvchirog'isan" deb o'zining muhtojligini vasila qildi. Boshqa mana Zakariya alayhisalomni so'zlariki robbi inni vahanal avmu minni vasta'ala ar-ra'su shayba wa lam atum bi du'aika robbi shaqiya qarigan vaqtlarda ey robbim men qaridim suvaylarim yumshadi sochlarim oqardi meni bir zurriyotsiz qo'ymagin bir zurriyot mendan keyin bir merosxo'r qolsin deb o'z zurriyot ollohdan talab qildilar vasila qildilarki o'zlarining ojiz zaifliklarini o'zlarining zulm qilganliklarini vasila qilib zunnun yunus alayhissalom duo qildilar la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin dedilar yaxshi solih amallarni vasila qilishlik ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا gunohlarni mag'firat qilinishligini iymon keltirganlik vasilasini qilishyapti robbi amanna biz iymonga chaqiruvchini eshitdikda iymon keltirdik mana iymonimizni vasila qilib sendan gunohlarimizni mag'firat qilishlikni talab qilamiz deydi undan tashqari mana biz buni ishora qilib qo'yamiz imom buxoriy rivoyatlarida uchta kishining g'orni ichida qolib ketib u g'orni ichida solih amallarini vasila qilib duo qilganligini hammamiz bilamiz bittalari ota onalarning xizmatini nihoyat darajada yaxshi o'taganligi ikkinchilari fahsh qattiq gunohdan o'zini xoli vaqtda tiyganligi uchinchilari birovni haqqini komil darajada o'taganligi omonatga xiyonat qilmaganligini vasila qilib bizga najot bergin deb duo qilishdilar alloh subhana va taolo duolarini ijobat qilib najot berdi mana bu solih amallarni rabbim o'zingni yo'lingda o'qidim o'zingni yo'lingda omonat bilan shu xizmat qildim o'zing menga najot bergin deb mana bu solih amallarini hayotda qilgan amallarini vasila qilib turib duo qilishlik bu alloh subhanahu va taolo buyurgan vasiladir ammo bir kishi yana vasilalarning bittasini aytib o'tishimiz kerak ekan undan keyin mamnu vasilani aytamiz bir kishi solih odamning oldiga kelib solih odamning oldiga kelib meni haqqimga bir duo qiling deb duo qilishligi bu shar'iy vasiladir o'zidan katta odamdan meni haqqimga duo qiling deyishligi shariat buyurgan vasiladir rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot ham ba'zi vaqtlarda ashoblarga aytar ekanlarki umar ibn hattobga aytdilarki birodar bizni ham duoda eslab qo'ying deb shunday dedilar umraga ketayotgan vaqtlarida shuni umar ibn hattob aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarim deb ahiy degan so'zini dunyoga almashtirmayman meni shunday dedilar degan ekanlar ya'ni biror bir kishidan birodar bizni ham bir yaxshi soatingizda eslab qo'ying deb bu so'rashlik bu shariat buyurgan vasiladir bu ammo biz alloh taolo mana bu vasilaga buyuryapti mana vasilani talab qilishda ollohdan qo'rqinglar vasila istanglar degan vasila shu ammo bir kishi falonchini haqqi hurmati bilan deb duo qilib o'tirishligi falonchini martabasi bilan deb duo qilib turishligi xoh tirik xoh o'lik bo'lsin bular shariat man qilgan vasiladir agar endi shu falonchini haqqi hurmati deyishlik bilan bu shirki asg'ar bo'lsa shu odamdan madad talab qiladigan bo'lsa shu odamni o'zi bilan olloh o'rtasiga vosita qiladigan bo'lsa bu shirki akbardir masalan shu odamga biror narsasini atab so'yishligi qabriga nazr qilishligi yo falonchi madad bering deb nido qilishligi bular shirki akbar deb olloh kechirmaydi biz abdul qodir jiloniyning o'zlarining tavhid haqidagi al fathur robboniy va g'uniya kitoblaridagi tavhid haqidagi so'zlarini aytganimizda shu kalimani esinglarga olinglarki ey olloh bilan o'zingni o'rtasida vosita qilmagin olloh bilan o'zingni o'rtasiga vosita sig'adigan joy yo'q magar sen shirk bo'ladigan bo'lsa u vosita sig'adigan maydondan katta maydon ochilib ketadi ollohdan shunday uzoq bo'lib ketasan dedilar bu abdul qodir jiloniyga iltijo qilib madad so'rashlikni qiyomat kuni shunday deganlar abdul qodir jiloniyga ham tuhmat qilishgan bu odamlarni bular ollohning vahdoniyatiga chaqirgandir bular hammalari o'ninchi ba'zi odamlar tushlarga suyanishadi hikoyalarga tagi tush bo'lgan hikoyalarga falonchi tushda ko'rgan ekan pistonchi masalan shunday deb kitobda o'qigan ekan mana bu narsalar hammasi tush narsadir tush hech qachon shariat hukmini halolni harom haromni halol qilolmaydi birodarlar payg'ambarlarning tushigina vahiydir birodarlar tush alloh subhanahu va taolo bandaga bildirgan ba'zi bir ilhomlardir o'zining shaxsiy hayotida bu ilhomlardan foydalanadi ba'zi kishilar qur'oni karimda bizni darsimiz ilmiy bo'lganligi uchun shuni bilib qo'yishinglar kerak oyatini ba'zi odamlar mushriklikka hujjat qilishmoqchi bo'lishadi agar ular o'zlariga zulm qilishgan vaqtida sizni oldingizga kelib allohga istig'for aytishsa rasul ham istig'for aytsa ularga alloh subhanahu va taolo ularni tavbalarni qabul qiluvchi topishadi degan oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketganlaridan keyin mana shu kishini oldiga kelsa degani ham bo'laveradi va shunda istig'for aytsa yoinki boshqa solihlarni o'tib ketgan qabrlariga kelsa deganga hujjat qilishmoqchi bo'ladi biror bir sahobalardan bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlariga kelib istig'for aytganliklari bu biror sahobalardan rivoyat qilingan emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini oldiga borgandagi sunnat amal salom berishlikdir va salovat aytishlikdir abu bakr roziyallohu anhu umar ibn hattobga salom berishlik abdulloh ibn umar rivoyatlari u kishining bu amallari bilan bizga hujjat bo'ladi sahobalarning qilgan ishlari bizga hujjat bo'ladi assalotu vassalamu alayka ya rasululloh deb salovat salomni aytib o'tilinadi mana bu narsa bizga sunnat bo'lgan narsa budir sahobalar qilgan ish shudir birodarlar u narsa jaukadan murod bu yerda o'qishda falonchi ko'rgan ekan degan narsalarni hujjat qilishlik bu hech qachon yaramaydi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida zulm qilib qaytib kelishsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklari shunchalik keng bo'lganki shunchalik islomga rasuliga zulm qilgan odamlarning xatolarini kechirib ularning tavba ular bilan birga allohga tavba qilishib duo qilishganliklariga ulug' qalb egasi ekanliklariga dalolat qiladi shubhalardan bittasi biror bir kishini oldiga borib falon qabrni yo falon joyda duo qilganda maqsadi hosil bo'lgan deyishadi kasali yaxshi bo'lib qolgan va hokazo shunga odamlar hammasi dunyodan tandurust borishlikka qiyomatda so'raydi deb o'ylashadi qiyomatda sen nima kasal olib kelding degan savol bor deb o'ylashadida shuning shundan boshqa savol yo'q deb o'ylashadi shuning uchun tamomiy vujudlarini tandurustlikka bag'ishlashadi agar tandurust bo'lib qoladigan narsa najasni ichib turib yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa ham shu narsani maqtab ichishaveradi mana hozirgi vaqtda ko'p vaqtda savol qilinadiki bavlni ichib tuzalib qolsa bo'ladimi deb birodarlar bu narsa juda bir xatarli savol bu bu bavl shunday narsaki insonning biror bir libosiga tegsa ehtiyot bo'lmasa azobi qabrga sabab bo'ladigan amaldir rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qabrni ikkita qabrni oldidan o'tdilar va aytdilarki azoblanishyapti dedilar gunoh kabira sababli azoblanmayapti bular dedilar keyin yo'q gunoh kabira sababli azoblanyapti dedilar vahiy kelgandan keyin bittalari chaqimchilik bilan o'tgan edi ikkinchisi bavlidan o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmagan dedilar ya'ni birovlarni bavlidan emas birodarlar o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmagan dedilar shunda demak o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaslik tahorat qilayotgan vaqtda bu azobi qabrga sabab ekan libosiga tegishlik buni iste'mol qilish haqida bu gapirishlik bu juda uyat gap bu musulmon odamlarga odamlar nima bo'lsa hali oldingi darslarimizda aytgandek ro'para kelgan narsani hammasini dori deyishyapti masalan biror bir hayvon ham qolmadi dori masalan hatto hamma hayvonlar vahshiy hayvonlar ham bu insondan qochadigan darajaga tushib ketdi endi bavlni aytib olishlari bu juda bir bu nihoyat darajada musulmonlarning ashaddiy dushmani tarafidan aytilingan narsa bu xullas biz shu xulosaga kelamizki ollohdan boshqa ma'budga ibodat qilayotganlar ibodatning qaysi turi bo'lsa ham ularning hech qanday hujjati yo'q shuning uchun bu shirk maraziga giriftor bo'lgan odamlarning hamma hujjatlari botildir alloh subhanahu va taolo buyurgan amalning eng kattasi tavhid bo'lsa qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad iftara isman azima shirk yana xulosa eng katta zulmdir kim shirk amalni qilgan bo'lsa eng katta zolim hisoblanadi inna shirka la zulmun azim kim shirk maraziga giriftor bo'lgan bo'lsa alloh taolo unga jannatda harom qilgan uning joyi jahannamdir kim shirk kasaliga giriftor bo'lgan bo'lsa mushrik bo'lib najasga aylanadi يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا حرام sharifga kirmasin bu mushriklar najas deyapti alloh taolo mushrik haloliddam val mol islom hukmi barpo bo'lgan diyorlarda mushrikning moliyu qoni haloldir فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة shirkdan tavba qilib namozni barpo qilsa zakotni o'tashsa unda yo'lini xoli qilib qo'yiladi ba'zi oyatlarda sizlarning birodaringlardir deyapti alloh taolo mushrik nihoyat darajada qattiq adashgan maxluqdir mushrik go'yoki shirk keltirgan vaqtida baland osmondan tushib mayda bo'lib uni qushlar cho'kib jasadlarni mayda qilib u shamollar uchirib tashlagan holatga giriftor bo'lganidan ham battardir go'yoki shunday bo'libdi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به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 oyatini mo'jizligi yana bir bor bilinadiki shirk haqida bu amaliy shirk desangiz odamlar biz iymon keltirgan bizni mushrik deysanmi deyishadi olloh aytyaptiki odamlarning ko'pi iymon keltirmaydi magar iymon keltirdik deyishadiyu mushrik holatda iymon keltirdik deyishadi deyapti bu ollohni so'zi birodarlar mana iymonni iymon keltirdik degan odamlarning ichida ko'pchiligi mushrik ekanligini olloh qur'onda bayon qilyapti mana mana bu narsadan biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak chunki ollohni huzuriga agar bir kishi iymon bilan tavhid bilan borsa xatolari ko'p bo'lsa ham alloh subhanahu va taolo kechiradi xohlasa kechiradi xohlasa ma'lum gunohiga yarasha azoblanib jannatga dohil bo'ladi ammo shirk bilan dunyodan ketsa har qancha kechasi turib ibodat qilgan bo'lsin kunduzi nafl ro'zalar tutgan bo'lsin alloh subhana va taolo uning amalini qabul qilmaydi va uning joyi jahannamdir bu hech qanday bir olimni so'zi emas alloh subhana va taoloning azaliy kitobidagi so'zdir innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi jannata va mana shu oyat bizga dalolat qiladi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shirk marazidan saqlasin fazoili sahobadan o'qib beraylik desak o'zimiz vaqtni o'tkazib qo'yibmiz inshaalloh ikki safar shunday deb qoldi yana ikki safarga alloh nasib qilsa o'qiymiz inshaalloh deganda nimani tushunish kerak debdilar karomat odatdan tashqari alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan bandasiga bergan odatni, e, holatni karomat deymiz. Agar shu holat payg'ambardan sodir bo'lsa, mo'jiza bo'ladi. Agar mu'min kishidan sodir bo'lsa, karomat bo'ladi. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, xutbada turgan vaqtlarda xutbani orasida bir Soriya degan lashkar boshlig'ini uzoqqa jo'natgan edilar uzoq bir oylik masofada dushman bilan jang qilishlik uchun ketgan edilar shunda juma xutbasida madinada turib yo soriyatul jabal al jabal ey soriya toqqa hushyor oling toqqa hushyor oling degan so'zni aytdilarda xutbalarda davom etaverdilar hamma sahobalar so'rashdilarki xutbada shu soriyani o'rtaga qo'shib ketdingiz deganlarda alloh taolo menga shu soriyani tog' ostida turganligi dushman tog' tepasiga chiqib kelayotganligini Alloh bildirdi, ko'rsatdi. Shunda Soriyani tog'ni tepasiga chiqishlikka bir nido qildimki, inna lillahi Allohni o'zini lashkarlari bor shoyat yetkizsa dedi. Soriyatul Soriya kelganlarda ashoblar so'rashda Soriya g'olib bo'lib keldilar. Biror bir holat, bir tovush shunga o'xshagan bir narsa so'raganlarda bir vaqt tog'ni pasti dedim. ey soriya toqqa hushyorliging toqqa hushyorligingdan tovushni eshitdim toqqa chiqsam dushman chiqib kelayotgan ekan shu yerda mag'lubiyatga uchratdim ularni dedilar bu dushmanlarga ham ba'zi bir holatlarni ularga muyassar qilib beradiki hayotda bir jinday maqsadini hosil qilib olsin ertaga jahannamga o'tin bo'lar azobi qattiq bo'lgani uchun deb istidroj qilib qo'yib qo'yadi bu narsa hech qanday ulug'likni belgisi emas mo'min kishi qiyomat kuni qabrda ham va qiyomat kunida ham nimaga sen karomat ko'rsatib kelmading degan savolga ro'baro' bo'lmaydi shuni yaxshi bilishimiz kerak bu karomat ulug'likning sababi emas ulug'likning sababi sunnatga ergashishlikdir abu yazid bastomiydan falonchi havoga uchyapti deganlarda pashshayam uchadi degan ekanlar falonchi suvda suzyapti desa baqa ham suzadi dedilar ana shunga o'xshagan bu narsalar bizni ko'zimizga jilob bermasligi kerak u umar ibn hattobdan sodir bo'lgan karomat ham ixtiyori bilan sodir bo'lmaydi olloh tarafidan bu narsa izn bo'lib sodir bo'ladi va u ham bo'lsa dini islomning rivojiga sabab bo'lgan unaqa boshqa bir oshni ustidagi so'yilgan mushukni go'shtini tiriltirmaganlar u kishi ya'ni hech bir na dinga na dunyoga foydasi yo'q ish qilmaganlar u kishi qilgan karomat ham alloh tarafidan berilgan karomat ham dini islomning rivojlanishligiga sabab bo'lgan birodarlar. sual bo'lganligi uchun albatta javob beramiz. Namozni farzini o'qib bo'lgandan keyin sunnati yoki vitrini o'zi tamomlab imom duo qilishini kutib turish kerakmi yoki kutib turmasdan turib masjiddan chiqib ketishi kerakmi? Bu savolda masjiddan shuna qilib turib chiqib ketishligi ham vojib emas, o'tirishligi ham vojib emas. Dedi turib chiqib masjiddan chiqib ketish kerakmi desa, chiqib ketadimi, o'tiradimi, ixtiyor. tarz o'qildimi tarzdan keyin ma'sur duolarni o'qishlik bu sunnatdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ma'sur duolarni o'qiganlar shundan keyin bir odam sunnatni uyda o'qiyman deb kelsa ham haqqi bor vitrni uxlab turib ertaman turib o'qiyman desa aniq turishligiga ishonchi bo'lgan odam bo'lsa savobi ko'p bo'ladi vitr aslida o'zi bir uxlab turib o'qilinishi kerak agar hozir endi qodir bo'lmasa uxlashdan ilgari agar yangi tahorat qilib o'qisa ham bo'laveradi lekin ba'zi bir kishilar hozirgi vaqtda birodarlar farz o'qigandan keyin sunnatni mana shu bir joyda o'qiydigan bo'lsa bu sunnat o'qimaydi degan gaplar bu vitrga o'qimaydi degan gaplarni ko'p tarqatishadi shunaqa fitnalarga sabab bo'lmaslik uchun ba'zi mashhur kishilar vitrni jamoatni ichida o'qiganligini bo'lmasa shu fitnalarga sabab bo'lmaydi aslidagi masala farzni masjidda o'qishlik afzal boshqa namozlarni uyda o'qishlik afzal xat yozishda sal bir tushunarli qilib yozish kerak men tushunganim shu bo'lyaptiki agar bir mo'min birodarni shayton bir kishini deb gapirish kerak chunki birodarni desa shaytonni yonida turganmishga bir bo'lib qoladi bir odamni shayton bitta gunohga chaqirsa shundan qanaqa qilib qutulish kerak edi ollohni zikriga murojaat qilish kerak olloh buyurganday yashasa shu shaytonni alloh taolo deyapti meni bandalarimga ey shayton seni qudrating bo'lmaydi deyapti u Allohning bandasi bo'lishlikka harakat qilsin har bir amalida. Shuna bo'lsa shayton uni vasvasa qila olmaydi. Misvoq degani ya'ni tishga uchkaydigan narsa degani, ismi olat. Qaysi daraxtni shoxidan bo'lishligi bizga tayin emas. Tishga uchkaydigan, tishning og'izda bo'yini oladigan, achchiqroq daraxtlardan qilinsa misvoq bo'ladi, birodarlar. ko'proq mana qiroq daraxti arablarda mana ko'p misvalarda shu yaxshiroq bo'ladi mabodo shu tishga ishqab va shu tishni og'izni bo'yini oladigan achchiqroq bo'lsa bu misva shundan aylanadi ho'p bir kishi bir duo qiling debdi alloh taolo dardlarga shifo bersin alloh taolo hammamizni ma'naviy dardlarimizga ham shifo bersin shirk marazidan alloh saqlasin o'tgan vaqtlarda shu shirkni qilgan bo'lsak alloh o'zi kechirsin alloh subhanahu va taolo mana tavba qildik o'tgan vaqtdagi kasallar shunaqa shirk kasallarimizga agar tavba qilishsalar namozni barpo qilishsalar zakotni o'tasalar sizlarni birodaringlar deyapti darrov o'sha shirkni eshitib qaytib tavba qilsa u odamni mushriksan deb xitob qilinmaydi amali habata bo'lmaydi o'qigan shirki bilan ya'ni darrov tavba qilgan bo'lganligi uchun alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin darsimizni davom etsin